الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها المسلمون عباد الله kaum muslimin hamba-hamba Allah saudara saya seiman se-Islam yang saya muliakan. Pada pagi hari ini kita berkumpul di masjid yang mulia ini, salah satu rumah Allah di muka bumi untuk memanfaatkan waktu kita sedikit mengkaji beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga ibadah kita, solat kita dan majlis kita ini dinilai oleh Allah sebagai amalan saleh, sebagai ibadah yang diterima di sisinya. Para hadirin yang saya muliakan, tadi di antara ayat yang dibacakan oleh imam kita Hafizullah adalah firman Allah ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون tetapi dialah Allah yang menjadikan kita senang kepada al-iman dan menghiasi kalbu kita dengan iman dan dialah Allah yang membuat kita tidak suka kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Demikian ayat ini mengingatkan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak di antara kehendak Allah yang kita rasakan sebagai sebuah nikmat bagi kita semuanya adalah ketika Allah menjadikan kita sebagai hambanya yang senang kepada keimanan. Dan Allah menghiasi hati-hati kita, kalbu kita dengan hiasan iman. Sehingga kita senang beramal, senang kita bertakwa, senang kita menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Dan dengan senang hati pula kita meninggalkan larangan Allah atau larangan Rasulnya. Allah jadikan kita tidak suka, benci kepada kekafiran. Ini sebuah nikmat yang sangat besar yang Allah limpahkan kepada kita. Yang sangat mahal. Tidak semua hamba Allah mendapatkannya. Kita senang datang ke masjid. Kita senang mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Kita berlapang dada mendengarkan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua karena Allah. Yang kemudian disimpulkan dalam ucapan La hawla wa la quwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan untuk kita beriman, untuk kita beramal, untuk kita beribadah, untuk kita berislam. Kecuali dengan pertolongan Allah. subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menambah nikmat dan karunia-Nya ini untuk kita semuanya. Para hadirin yang saya muliakan. Majlis di pagi ini adalah majlis ilmu yang dengannya kita ingin mendapatkan tambahan iman dan membawa oleh-oleh takwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan menjabarkan kepada umat tentang Al-Qur'an dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Allah memerintahkan kepada beliau untuk memulai dakwahnya untuk menjelaskan kepada umat Al-Qur'an ayat-ayatnya dan hukum-hukum serta syariat yang dikandungnya maka Rasulullah kurang lebih 23 tahun menjelaskan kepada umat Al-Qur'an bagaimana Al-Qur'an diamalkan bagaimana umat memahami perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya pada pagi hari ini kita ingin membahas salah satu bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita hormati dan kita cintai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan dan bersungguh-sungguh dalam mengajak umat bertauhid kepada Allah untuk beribadah hanya kepada Allah untuk berdoa, memohon perlindungan, keselamatan, rizki, kesehatan, dan perlindungan dari berbagai musibah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di waktu yang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dan memperingatkan umat dari dosa terbesar yaitu dosa kesyirikan yang Allah mengatakan Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik ketika seorang wafat belum meminta ampun dan Allah mengampuni dosa-dosa yang lainnya yang di bawah kesyirikan tingkatannya bagi barang siapa yang Allah kehendaki. Para hadirin yang saya muliakan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam upayanya mengajak memerintahkan umat untuk bertauhid dan melarang mereka untuk menjadikan bagi Allah sekutu dan tandingan-tandingan dalam peribadatan, dalam doa, dalam permohonan, dalam meminta perlindungan Maka Rasulullah pun melarang umat ini dari berbagai sebab, berbagai media yang bisa mengantarkan umat kepada dosa terbesar tersebut. Salah satu bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait permasalahan ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan al-Imam Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha dan juga dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum jami'an. Qala lamma nuzila bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tafiqa طفق khamisatan lahu ala wajhi fa idza igtamma biha كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك ketika telah mendekati kematian di saat menjelang turunnya malakul maut malaikat yang bertugas mencabut nyawa maka di saat itu Rasulullah sedang sakit keras maka Rasulullah menutupkan sebuah kain yang beliau miliki ke wajahnya menutup wajah beliau dengan sebuah kain. Kemudian ketika beliau merasa sulit bernafas, beliau membuka kain tersebut, membiarkan wajahnya terbuka. Dalam kondisi seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kata Aisyah dan Abdullah bin Abbas. Rasulullah berucap menjelang kematiannya, لعنة الله Yahudi اليهود والنصارى اتخذوا كبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا Laknat Allah terhadap kaum Yahudi dan Nasara yang telah menjadikan kubur-kubur para nabi mereka sebagai masjid-masjid. Kata Aisyah dan Abdullah bin Abbas, Nabi memperingatkan umat dengan peringatan keras dari tindakan dan perilaku kaum Yahudi dan Nasara tersebut. Para hadirin yang saya muliakan, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam bukhari dan beliau meletakkan bab bab an-nahi an ittikhadil qubur masajid. Bab tentang larangan Rasulullah menjadikan kubur-kubur sebagai masjid-masjid tempat ibadah di dalam sahih Muslim Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala juga meletakkan bab tentang hadis ini bab an nahi an ittikhad atau an bina'il masajidi 'ala al kubur, bab larangan tentang membangun masjid di atas kubur pada bab ini pula Al-Imam Muslim rahimahullah menyebutkan sebuah hadis diriwayatkan oleh sahabat Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat anna umma salamah dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil habasyah wa ma fiha minas suwar bahwa kata Aisyah Ummu Salamah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada Nabi menceritakan kepada Rasulullah apa yang pernah beliau lihat di negeri Habasyah negeri Habasyah itu adalah negeri Ethiopia beliau Ummu Salama melihat sebuah gereja di negeri Habasyah yang memang agama masyarakat di sana adalah Nasoro Kristen Ummu Salama mengabarkan kepada Nabi bahwa di masjid atau di gereja tersebut yang dibangun oleh kaum Nasoro terdapat kubur dan gambar-gambar orang-orang soleh maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan membimbing terkait dengan berita yang dibawa oleh Ummu Salama, karena Ummu Salama termasuk salah satu sahabat yang ikut dalam peristiwa hijrah ke negeri Habasyah pada waktu itu dari Mekah ke negeri Habasyah maka Rasulullah mengatakan ulaika إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور mereka adalah kaum yang dalam keyakinan mereka apabila telah mati seorang yang soleh dari kalangan mereka mereka membangun di atas kuburnya sebuah tempat ibadah dan mereka mengabadikan mengenang orang-orang soleh tersebut dengan membuat gambar-gambarnya demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing umat ini memberitahu kepada umat ini agar umat Islam di dalam beragama tidak mengikuti cara dan jejak kaum Yahudi dan Nasara. Para hadirin yang saya muliakan. Oleh karena itu, para ulama kita dari masa sahabat, dari masa tabi'in, para ulama kita yang empat, Al-Imam Abu Hanifa, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, dan para ulama kita yang lainnya melarang kaum muslimin untuk membangun masjid mereka di tanah pekuburan atau memasukkan sebuah kubur ke dalam masjid demikian bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betapa pentingnya umat Islam di masa ini untuk terus mempelajari dan mengenali bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mempelajari karya-karya ulama yang di dalamnya dipenuhi dengan ilmu demi agar ibadah kita menjadi ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala Para hadirin yang saya muliakan tentu ini adalah salah satu sunnah Nabi yang berisi bimbingan kepada umat ini yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu segala yang datang dari nabi berupa perintah hendaknya kalian segera mengamalkannya dan segala yang dilarang oleh nabi hendaknya kalian segera meninggalkannya Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul bagi kalian teladan yang baik. Ini adalah salah satu teladan baik dari Rasul. Ini adalah salah satu perintah dari Nabi sekaligus salah satu larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, saudara saya seiman yang saya muliakan. Betapa butuhnya umat Islam di berbagai tempat, di berbagai negeri terhadap bimbingan Rasul. Termasuk dalam permasalahan yang sedang kita dengarkan bersama. Sudah saatnya kaum muslimin untuk mengenali syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dituangkan di dalam berbagai sabdanya dan hadis-hadisnya. Bimbingan untuk umat terkait dengan tauhid mereka dan iman mereka tata cara ibadah mereka mesti terus dilakukan tidak lagi saatnya atau bukan lagi waktunya kita menyibukkan diri dengan berbagai perkara dunia dengan berbagai perkara yang melalaikan kita dari iman dari ibadah bukan saatnya lagi kita menyibukkan diri dengan politik Bukan saatnya lagi kita menyibukkan lagi dengan syahwat-syahwat kita. Berbagai syariat Islam yang terdapat di dalam Al-Quran atau dituangkan dan dirinci di dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita sangat membutuhkannya. Salah satu permasalahan yang sedang kita bahas dalam waktu yang singkat ini kita mendapati di berbagai wilayah di berbagai tempat masjid-masjid muslimin yang dibangun sebagiannya di tanah pekuburan yang sebagiannya pula diletakkan di dalam masjid itu pekuburan atau kubur seseorang yang dianggap soleh sungguh Nabi Muhammad tidak rela dengan cara seperti ini Nabi Muhammad melarang perbuatan seperti ini bahkan beliau mengabarkan bahwasanya perbuatan seperti ini adalah cara dan metode ahlul kitab Yahudi ataupun Nasara di dalam mereka beragama sebagaimana dalam dua hadis yang terpaksa saya hanya bisa menyebutkan dua hadis dalam waktu yang singkat ini semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kaum muslimin di dalam keimanan mereka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang senang dan cinta kepada keimanan dan senang serta cinta kepada amal soleh. Semoga sedikit yang kita dengarkan bersama ini Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa kita kepada iman. Amin. Allahumma amin. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.